Esselamu alaikum, e, vama u studiju pitanje ima li kakva predaja da je obavezan post šest dana ševala Allah vas nagradio. Bujro. Naprotiv, znači nemamo nečega što nas obavezuje. Neke predaje koje govore o pohvalnosti toga posjeta šest dana, znači je polemično kod jednog djela uleme čak, dobar dio uleme uzima znači ispravnim, ali oni koji se odnosi da ti hadisi možda čak nemaju jako utemeljenje. Tako da je to na fila, ne možemo niko reći da je vađivo.